Kągi sakysime, gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonė? Nieku būdu. Mirė nuodėmiai, kaipgi toliau gyventume joje? Argi nežinote, jog mes visi pakrikštytieji Kristuje Jėzuje esame pakrikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje – kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlovinga gale, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, tai būsime suaugę ir su prisikelimo panašybė. Mes žinome, jog mūsų senasis aš yra nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad daugiau nebevergautume nuodėmiai juk kas miręs, tas išvaduotas iš nuodėmės. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensę su juo. Mes žinome, kad prikeltas iš numirusių Kristus daugiau nebemiršta, mirtis jam nebeturi galios. Kad jis numirė, tai numirė nuodėmiai kartą visiems laikams, o kad gyvena, gyvena Dievui taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmiai, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje. Taigi tegu nebeviešpatauja jūsų mirtingame kūne nuodėmi, kad vėl nepasiduotumėte jo geismams. Ir neduokite nuodėmiai savo kūno narių kaip nedorybės ginklų, bet paveskite Dievui save kaip iš mirusiųjų atgijusius ir savo narius kaip teisumo ginklus. Jumise nebe viešpataus nuodėmi, jūs neįstatymo, bet malonės galioje. Tai kągi, gal darysime nuodėmes, jei esame neįstatymo, bet malonės valdžioje? Nieku būdu. Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote Ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar klusnumas vedantis į teisumą. Ačiū Dievui, kad buvę nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tą mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti. Ir išvaduoti iš nuodėmės tapote teisumo vergais. Aš kalbu kaip žmonėms įprasta, atsižvelgdamas į jūsų kūnišką silpnumą kai buvote atidavę savo kūno narius vergauti netirumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai. Taip dabar atiduokite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo. Bet kokią naudą turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdėjatės? Juk anų dalykų galas – mirtis o dabar išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigti amžiną į gyvenimą. Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje.